Egzèsis 2, Marye kolonn A ak B, epi fè fraz pou w di moun sa yo ki sa yo gen dwa fè. Modèl. M bezwen achte yon bagay. Ou gen dwa desann lavil jodi a. Youn. M bezwen al Jeremi. Bourik mwen an malad. Ou gen dwa sele chwal mwen an. De. M bezwen lave machin nan. Men m pa gen dlo. Ou gen dwa pran dlo ki nan bokit la. 3, Pòl bouke, li bezwen repoze l. Li gen dwa kouche sou kabann mwen an. 4, Ti Dyo vle plante, men li pa gen semans. Li gen dwa desann lavil jodi a. 5, Yo pa vle al nan restoran. Yo gen dwa kuit manje lakay yo. 6, Nou bezwen travèse rivyè a. Nou gen dwa lwe ti kannòt sa a. 7, Machin mwen an anpàn. Ou gen dwa rele mekanisyen an. 8, Lapli pral vini. Ou gen dwa prete parapli m nan. 9, Nou bezwen achte pen. Ou gen dwa voye ase fi nan boulanjri. 10, M pa bezwen liv sa a ankò. Ou gen dwa vann li bò katedral la.